eta be gaurko gertakaria zarituko gira. Zer da gaurko gertakaria. Hauden gaurko gertakaria eh, do burukoa nazioarteko erritar hausitegi batek uh, ekosidioaz. Eh? Ez genozidioaz, genosidioaz, baizik eta ekosidioaz akusatu du Monsanto. Krimen ekologikoaz akusatu du, bon, ez du gauza handirik aldatuko, eh, pentsu dut argudioak entzuteko interesgarri da, bai, irakurtzea dibidez. Benen, Bayer Monsanto bikote maite mindu berriak, Erritar hausitegi baten beldurra okanen duen, ez da isegur. Ez gaurko informazio internetet da, biztanen nahi du internet eta Google arruntin arruxi duen berria, google.fr bilatzailea blokatua gelditu baita egun. Milaka eta milaka frantzes arrunt galduak ziren eta Euskaldun batzu ere tartean. Haien internet bilatzailea etzelako gehiago martxan. Nola egin atxemaiteko uh, errezeta bat interneten, etzekiten azkenean, etzelak bakarrik Google bilatzaile gisa, Olako panika momentuak sortu ditu. Orangen etxean direnak, eh? unkituak izan dira hemen, Google edo Wikipedia etzuten erabiltzen al, somaitoren ez, eta Google bezalako masina handi bat, gelditzen delarik, beldurra nagusitu da. Islamisten atentatu bat ote! Lasai ez da problema guzien jatorri. Frantses ministeritzaren mezu bat agertzen zitzaien batzuei Googleen sartu nahi zut daite. Mezuak zion, webgune hortan ezin zirela sartu eduki terroristak zituztelako. Eta ara batzu beldurtzen hasi. Iduriz, jatorrian konfigurazio arazo bat besterik etzen. Gauza da, gibelean, beriki plantan eman den legedi bat dela. Frantzian, 2008 urte bukaeran terrorismoaren lege parte bat bozkatu da, berri bat, laburbiltzeko poliziak beharrezkoa kontsideratzen baldin badu, manatzen aldu epaileari, baimena eskatu gabe, internet webgunean blokeatzea terrorismoaren apologia egiten duela uste baldin badu Eh? Bakizu, eh? terrorismoaren legean dena egiten alda, baina gure sekuritatearen zada biztan dena. Enitz kritikatua izan zen legea garaian, zentsura ipatu gabe, eh? arriskua izaiten altzela dibidez blog bat blokeatzeko, eh, blog horren eh, ostatatzailea, frantzisez eberja gertan dena, ostatatzailea blokatzea eta ondorioz mila blog eh, estea. Tezgarria ere, bug tipi hori, horretarazten baitu edo noiz, argudio hori harturik, gure internet guneak blokatuak izaiten aldirela, bon, berdin eh, etxetik ateratzeko uh, parada bat izaiten alko da, ere, internet gelitzema da. Debista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, Itz eta putz. Bestena zurriaren amazazpia egun eta frantziak antzina iluken historioaren parte garrantzitsu baten data ere oroitzeko eguna guti aipatzen dena, baina mila behatzen eta bat urtean urriaren amazazpian beraz frantziako memoria kolektiboak antziduen data odoltsu bat eun bat bat eh, manifestari Algeriak hil zituen Frantziak garaian. Algeriako gerla, hortik bostila betera bukatuko zelarik, Parise, sarraski handi baten lekuko izan zen amak milaka manifestari ziren Parisen, haien kontrako uh, eh, kampuan egoteko debekua salatzeko, edo gauetan etxeratzeko, ten hori horien salatzeko. Amak bat egun lehenago, Frantziak plantan eman zuena. Eh, eta Morris Papon zen garaian Parisko prefeta eta poliziaren erantzuna beraz odultsua izan zen eunta berroita mar eta berreun bat gorpu egin zituen poliziak Europako historia garaikidean hor ez da inoizolako errepresio bortitz bat ezagutu alta lanketa bat egin ote da horren gibelean barkamen ofizialik Frantziako Eskola Historia Liburetan duen lekutipiak hain zehan nahi du hemen historiaren fama momentuak ikastea obe edo erakustea obe Charles de Gaulleen eh, garaian hori behintzat etzen eh, eh, sobera ipatu eta memoria historikotik Baster utzi den parte bat, ongi da ere horretaraztea, eh, bon, interneten badira informazioak eta zuen liburutegietan ere intxegur interesabalin bauzie, urriaren amazazpiko, eh, ba, mila behatzion dira bat urteko, urriaren amazazpian gertatutakoaz, bostak eta ameka dira aldiz zorainitz eta putzen laster gurekin izanen dugu iraitz Sofia horre, eh, belduja zarituko gira justuki, enitz belduja ipatu dut eh, mankizun astapen untan baina momentuz eh, disko berrietan gelituko gira andana bat ateratzen eh, baitira gara jauetan, txuma murugarren eh, dugu ere disko berri batekin dirua falta bazaigu kantuarekin bere eh, aintzin kantua ere proposatzen du zerbait ari da. Dirua falta denian, batzuk aberazten dira, besten pobreziaz, beti zanta horrela. Jende asko dago munduan, eskrupulurik bat ere gabe izan zen ira edariari zurrupaka ah, ah, ah, tarrazo izen eukan jakina denek dakite hori ez da zaila material horrekin kantu bateikia agian onan baina nauzia beste batzan Arbolen ostoak errepidera erortzen ziren Bitartian hauzia beste batzan Azken argiak izaltzen nahi ziren ia Hauzia beste batzan Txakur ah. ah. ah. bezlaiak desagertu dira kaletatik Eta garbitu dituzten Bartarratxeko dakinak Biltzak bero tarima mozkorturik kalean barrena galdu ta ibili ginen ekuak nintzen konturatu dirua falta denian Zoriona ez dala perfektua Zorionik egotekotan asmo onak dikiu tezku hartian Taitxaropen eskukada bat ura igaro da kaleko zirrikitu eta barrena eta idortu zaigu lurra promesa guziak zimeldu eta gian joateko ordua da honezkero orain arte konturatu ezpanain zeren Juma Murugajean disko berriarekin. Zerbait ari da gertatzen, hor, ala nola deitzen den disko hau, dirua falta bazaigu aujerapen kantua. Entzuten ginuen hitz eta mankizunean eh, bere taldearekin, berazera eh, gertzen du hemen disko berri berria. Gure kronikalariarekin txikitzen dugu dugu orain. eta atxalde untan beldura eta fobiak bereziki aipatuko ditugu gurekin. dugu irait, Zufi aurre atxalde hon. Atxalde hon. Beldurik ez, iraitzekin dena konponuko dugu. Mentzatuko <laughs> gira. <laughs> Bo, espresain naiz, ez. Da gehiago, eh, mintzatzea, uh, konstatazio batetik, uh, Hemen eh, gaindi baionako pestak zirela eta eh, atera da beraz uh, beldur bat uh, eraso terrorista bat izaiten ahal litaikela eta hortik beraz dindainitz ere bon, izan da erriko etxak uh, olako sekuritate normak eta bon bref eman ditu plantan eta dindainitz ere beldurturik uh, ez da din eta bada olako, uh, olako beldur bat, olako fobia bat ere garatu da Eh, eta edabideek eta prentsak ere eh, hainitz hori elikatu duelako, uh, terrorismoak jotzen handu edo nun edo noiz, eta beraz, beldur bat ere uh, sortuz. Uh, Zdakit, zer diosun zuk beldur handiak, ola sortzen dirarik beldur uh, edatuak uh, gizartean sortzen direlarik, uh, Beldu hori senetu duzuzuk, Bai, ukan dut, nik beldu jori ere eh, egia ezan uh, eh, ea zerbait gertatzen alko zen ala ez, baina eh, hori uh, izan daren ere lehen uh, sensazioetariko bat, eta gero uh, atxamaiten honet sobera aipatzen zela, sobera egeiten zela zerbait gertatzen altzela joztuki, eta uh, iduritu zaut uh, gure uh, bahne beldu jori manipulatzen ari zela joztuki, sobera ipatzeagatik eta kasik eh, atzemaitanen publizitatea egiteagatik olako uh, uh, aktentzat. Hmm. Beraz, bai, belduja biztan dena uh, egealitateari lotua zenta egia da uh, azken uh, izan diren frantxas lujaldan izan ziren ekintza horiek uh, uh, bon, uh, idut aski krudelak izan dira eta ez hain ujun azken filan, eh, geografikoki eta beraz pentsatzen altzen zerbait diktatzen aldela egiten duzun zela edo hori da terorismoaren eh, definizioa hori da joztuki da beldujaren edatzea, beldujoen edatzea eh, edo zein lekutan eta joztuki jendeari eh, beren bizi askapen horren mugatzea hori da hoien elburua Beldujaren bidez kontrolatzen da Kontrolatzen da, mugatzen da, eta joztuki bai, hori da, bai, Eta hor, edabideen biden eh, kasuan hor, eh, Egia da argiki ikusten dela, beldurra, elikatzen dela, usuki izan, eta bon, badira edabideen adibideak, uh, be, or, etengabe emititzen dituzten kateoriek, or, uh, eh, eh, zagin BFM TV, eta horiek, bai. Bon, hainitz kritikatuak izan dira, eta egia da, usu informazioa baino gehiago, be, gauzak repikatzen dira, eta gauzat minimo batek azkenean animaleko afera eta sortzen dute horrek ilan, eta diendea sartzen daulako espirala batean, segituz gero, eta Mosten uzularik justuki prentsarekin, haste batez, ahont be, beldu horiek anzten dituzu, eta bai. zuri bizia egiten duzu, eta beste manera batez ere pentsatzen duzu, egia uh, ni udontan ero hortazu hartu niz, eh, bakantzen, bakantzei esker. Aba, ah, bai, segur da, anzten da, eta, eta uh, goxatzen, eta gero behizaz, badelarik zerbait, behizazten da, benan hori ikusten dugu, bai, sobera aipatzeak edo, etengabean aipatzeak duela alimentatzen beldu hori, eta, bai, gero, biziki lan jerosa bilakatzen alden zerbait da, zeta adibidez, eta, Ez dut aipatu bena segur naiz izan direla, bai honan, adibidez, eh, eh, momentu batzuetan, segur aski izan beharko ziren panik, uh, den panik mugimendu batzu, zentaz, olakotan aski da zerbait petarda bat entzutea edo, edo zein uh, mm. batean edo zein hastakeri erraitea, eta nire ustez panika mugimendu bat fite egiten alda, eta ikusi izan dira, mm. panika mugimendu batzuetan. Eh, be, olakotan jendeak eh, justuki eh, bere jasonamendu guzia galtzen du eta beldu gain ditua dena zer nahi iten, eta mm. batzu bat abesaren gainetik sa, ibili eta jende bat ola hilda panika mm. mugimendua horietan bahnean izaiteagatik beraz kaso egin merda eta nire ustez, eh, bai honan izango, izan dira holakoak seguraski ditu guentzun baina, mm. suposatzen dut baiatza gero beldugarena, bai, eh, jada, bizkintez gara da, ikusten delarik, azkenean uh, beldur bat hasten zirelarik osatzen, eta gainera hor beldur kolektibo bat, hori da lan dirosena, espikatzen zua, panikena, panikatze momentu bai. edo horrek sortzen dituen uh, mesfidantza guziak, beldugaren bai. ondorioz, erra ere sortzen duena, eta hortan ere biziki lan da. Bai, biziki izan eta gainera, eta gainera hori dena festagiroan, alkolarekin eta hori egia da, edo zaina Deia ez da horren beharrik eh, baionako bestetan. Hori da, eh, bestetan. badelako aski uh, nuke, eta hori noiztipia da, astakeri eta uh, errespetu falta duten gauz hainitz gertatzen dira. Eta gira da eranstea hor, justuki gaiten zenona, eja bat uh, pertsona batzuen kontra, identifikatuak diren pertsona batzuen kontra, eta abar, bon, ez duen da, bat ere um, lekoa festa erdian, eta hori dena, azken finan, prentsak... Uh, eragiten eta alimentatzen du justuki. Elkarrizketa bat irakurtzen duen uh, hortaz, justuki, eta um, erraiten zuen, uh, izendatzen zuen uh, Pierre Bourdieu, bera soziologoa, aski ezaguna dena uh, beren soziologian, eta erranez, be, prentsak duen errol hori, eta usu frantses gobernua ere, frantziaren kasuan, eh, ipatzeko, gobernuaren errola hortan gaur egun badakigularik uh, edabide gehienak eh, talde ekonomiko lodien uh, menpe direla, ez ditugu zerrendatuko orain, berroa da hori beste noiz baitera ipatzen algen nuke, zenta ikusten delarik ebe enpresa haundiak dituztela kontrolatzen edabide horiek eta enpresa horiek, bon, ekonomikoki frantzis gobernuari lotuak direla, ere bada olako influenzia bat kontutan hartzekoa. Manipulazio bat da, azken fenean, eh? dena manipulatua da, eh, punta batetik estera. Eta gu ere berdin manipulatzeilegira. Eta berazgu, bai. Mikro batean, minzu gira. Baina gero egin nahi dut, Uh, э, da, Denek begiratzen dugu telebista, berezik eulako gauzak gertatzen direlarik. Bai, bai, bai. Eta beraz, biziki egesara gure buruetan sartzea, eta horrentzat lortu behar da pixka bat gibeltasun hartzen edo zen kasoren aintzinean, baina eh, manipulazio eta gauza prentsaren, uh, ez dakin nola baina uh, malzurkeria, da justuki ez girela oartzen, uh, zer egiten daukun guri izan, eta nik, eta zukraiten denak beldurtu gira, eta azken finean, baote ginuen uh, beldurtzeko uh, eh, ahazoinak bai zerbait gertatzen delako, baina uh, probabilitate eta zari girelarik, eta ikusten dugularik zer pasatzen den justuki uh, beste egialde batzuetan, uh, gure egialdean zerbait gertatzeko probabilitatea bizikitikia da, azken finean. Bai, bai, bai, ahunt, ahunt. da, beraz egia da, uh, bon... Uh, Nik hartako lehen antenatik kanpo orten hau zuen, bazela beldur irrazional bat. Ba, irrazionala ez nuke janan, zta, irrazionala erraiten da errealitatean uh, ri ez larik lotua. Hor errealitate bat bada, baina uh, eh, disproporzionatua da. Hori erraiten hau zen justu, mm. uh, eh, disproporzionatua da, bai gertatzen alda, zenta azken finan zakigu, inork, baina hori da, probabilitatea bizekitipia da, beraz, disproporzionatua da, horrek uh, alduen belduja. Ba, bakarrik eh, berrizit zultzeko zentaz dut erran alizan eh, Pierre Bourdieuk zer erraiten zuen eh, mm. Errealitate sozial bat azkenean baztertzen da ere hola beldurra eraginez problematika eh, larriak badirari kompotzeko eta gerozta bortitzagoak direnak sozialak, ekonomikoak eh, gure inguruan ezagutzen dugun miseria eh, bon, ba, sozial ekonomikoak aipatzkuitu benen eta bon, hortako beldurra erabiltzen dela eta badela olako formatatzeko manera bat, fediver uh, delakoak edo gizarte gertakariak aipatuz, azpimarratuz eta hortan gelituz, dibertsio bat euh, sortzen dela eta hortan egoiten direla jendeak ziblatuak zenta hori garrantzia gehiago emaiten da eta piskat beste problematikak anzten aldira ere bai, hori bai. ba, esker. manipulazio utxa da eta jada uda ontan eh, zer ikusi dugu telbista begiratzen eh, dugunok, ikusi dugu beraz eh, atentatu horiek, ikusi ditugu uh, uh, imigrante horien eh, hmm. iristeak eta horien egitatik eskapatzeak eta hori, eta loturak biziki erreski egiten dira. Oiek ekartzen dute arazo hori, beraz, ez dira jagutzi behar etortzen. Alta ez, fer, nahi dut, uh, problema humanitario bat badagi gibelean, problema politiko bat bai. bada gibelean, eta hori dena ez da terrorismoa, justuki hori beste zerbait da, oino, nahi dut. bainan, Estatu terrorismo. Just, bai, bai kasu, eh, arantza antenan gira, joztoki, gaitan zinan Baina nahi nahi dut, bi gaioiek izan dira udan hain beste matrakatu dizkigutenak buruan, eta ez baduzu gibiltasun hori pixkat hartzen, ebe jendeak lotura bere ala egiten du. Mm. Eta orain entzuten dudalarik, jendearen etxetara eta joaten aizlarik erien eta bisitatzerat, hori entzuten da, ez entzuten. Mm noiz arte utziko ditu goreik denak akortzen, ikusi duzu zer ekartzen daukuten, eta gero Parixe, eta ara, hori da entzuten dena. Hai, nahaste bat, ahonten nahaste. Ahonten bat, eta azken finean, eh, nasketa hori eda justuki uh, eh, prentzaren eta beraz gainian direnen uh, eh, manipulazioaren helburua eta hoien helburuetara iristen dira. E, eh, Berrizitzultzeko beldur uh, irrazionalerat eta proporzionalki, azkenean pixkat uh, razionalki pentsatzen bada eta zenbakiak hartzen badira. Eh? Uh, Ega da, uh, kraiten nuen lehen be, terrorismoa ziltzeaz uh, arrisku, baino arrisku gehiago duzu uh, eh, autoziltzea debidez, eta jende ez da olako, uh, bon, batzuk bai, beldurrak bat dituzte, bon, bref, baina uh, bada hor, uh, so egin dugu komikilari baten sketsa edo errango dugu, eta erringarria da nola espikatzen duen eta ze razionalitate faltaba den ere e, zenbakietan, dirutzan, ere erabiltzen delarik e, dirua terrorismoaren kontra borrokatzeko, eta... Hai, nik atxikilitutola zenbaki batzuk, aski... E, E-, erakuzgarriak direnak, adibidez, uh, uh, uh lujaldean, edo nuke Europan, behintzat, badugu santza bat, eunta amasei milioiren gainean terrorismoaren biktima bat izaiteko, mm eta aldiz, badugu santza bat, amalau milioiren gainean lotuan irabazteko. Lotuan? Lotuan. Ah. Beraz, ah, Batean, eunta amasei milioi, eta bestean, amalau, Eta gero, beste zebaki bat ere importantea, justuki, eh, bo, irriz gaiten du bainan eh, atxiki behar dena adibidez, uh, eh, zebaki batzuk dira, baina estatu batuei eta mm, estatu batuetakoak, uh, beraz, behogoita amak pertsona hil dira uh, isla ma religioari lotuak azken urteetan, eta behe unta amalau, uh, eh, eskoin mutujeko uh, eh, mm mm-hmm. lotuak. Mm -hmm. Zikusten duzu, bost aliz gehiago da, eta azken final ez bat ere hori. Mm Entzuten dena bakarrik da islamari lotua den, uh, lotua diren eriotzoriak bost aldiz gehiago lotuak dira kristau eta erligioari, mm. beraz, mm. hori uh, bai, ezin da egan, biztan dena. Justut, estatu batuetan, justuki, uh, entzuten nuen irratian, eh, estatu batuetako presidenteak edo presidente gai guziek, hoien kristau eta beti, baina ez da inoiz beste erligio bat aipatu uh, bon, bada olako dena den estatu erligio bat hori uh, gelditzen dena, eta bestak uh, bezala ikusiak, eta beraz, uh, bon, be, lotuan uh, edo ahisko gehiago dugu erortzea terrorismoan baino eta... Ero, erortzea ez irabaztea. <laughs> bai, ba, bat zen edo bai, bai. bai, bai. Eta eh, beste zemak batzu ere badira, azkenean eh, minbiziarena ere ipatzen zuen. Uh, Jaiten zuen, joztuki, uh, minbiziaren kontrako ikerketetan, uh, eh, ezakitzen bat zen, baina diruaren, ezartzen den diruarekin, uh, eh, terorismoan ezartzen zela, ustot behion aldiz diru gehiago terorismoaren kontraritzeko, minbiziaren kontraritzea baino, diakinek eta minbiziak terorismoa baino, behion aldiz pertsona gehiago hiltzen dituela. Ah. Beraz bada, hola, ahunt disproporzionatua diren zenbakiak, eta azken bat atxikidu dana, uh, eh, bakrikola, erakusten eh, era, era, era duena ere... Uh, um, lotuak diren euneko larogeita ama bosten biktimak musulmanoak dira. Hmm. Beraz, hori ere importantea da, zenta iduritzen zauku dela musulmanoak. Hori munduan azken. Hori da, eta azken finan, eh, bai, bai. lehen biktimak musulmano dira, euneko laro gehi tama bosta. Benen, occidental munduak ez du munduari begira, ez da munduari begira jartzen. Ez ez, hor argi da, zenbaki horiek ikusirik argi da, mm. Bai, eta nork ditu hiltzen horiek. <laughs> Kasua arantza antenantzira. zira. <laughs> Bai, bertzen az, haipatuko eh, da, errango da, egiten dutela horako, eh, nola egiten da Apologia zait. Komplotismoa. Ba, edo, apologia zait. Bai. Kasua, eh? Fanta, joiten dira horrein bai. Bon, ados, bon, eh, bo, beldurik ez, eh? <laughs> Ai, bixen. <laughs> mikroaz beldurtu beharko duzu berdin irait, ustut zerbait badoa. <laughs> Eskapatu nahi du. <laughs> Joan nahi du. Ez du gehiago deusolakorik entzunai irratian, hortan agurtzen gira irait zufi aurre mile esker bestaldi arte. Bai, agur. Eta hitz eta laster gure gumita... Eh, akitania hundiko kontseilari den aliz lehiziak ezahar, berden alderdiko kideak eh, gaur atxaldean egin du prentsoreko bat bere behatzi hilabeteen eh, bilan bat egiteko, beraz berekin ere eginen duguna, laster, beraz zuzenen txillak laurden gutitan bostak eterdi mementu zeuskal irratietan berriak, zurekin Bernadetar gaina. Barda hoita amairu urteko gizon bat hilda doniane loizunen, bi doniane loizundar kalapitatu dira, batek kanitu kaldi bat emandako besteari, gero ies joan da, polizak agastatu du laster, edan azen, doniane loizundar azen hau ere, ze bi gizonen artean, ez da argi inkesta bat idekia da. Santa Grazien etxe bat da dena garretan joan ostirale haratxean, hor ziren zazpi presunak jeus gabe gelditu dira, familiak hartu ditu, orai elkartasunaren antolatzen ari dira, jantziak eta etxeko tresna, muble eta beste gauzen biltzen ari dira herriko salan. Arberatzeko MFA lantegian greban dira beti, aitzinatzeak izan arte segituko dute, greba muga gabe handirela erreiten dute, kasik langile guziek lan utzia dute, Negoziaketak nahi dituzte beren laneko baldintzetaz, egun donapale uraino gindira autoak karako lujatxean, bihar eginen dute manifestaldi bat donapaleuko herriko etxaitzinean. Ipar katalanek ez dute beren burua ikusten Oksitania Pirene Mediterrane deitzen den eskualde berrian, hunen lekuko Perpinanen berriki egin duten manifestaldi handia, katalandarek errekurso bat pausatu dute beren izena gerdadin eskualdearen izen buruan, berreunta hogoita zazpi errietaik, berreunta zorzik sustengatzen dute desmartxa. Egun miseria ukatzearen munduko eguna da, baionan lekuko amak bat taldeko satu urriaren amazazpiko taldeak antolatu ditu hainbat ekitaldi atxalde guzian erriko etxaitzinean, eta lema gure arteko ahemanak indar ditzagun, gure kulturak parteka ditzagun. Futbolean, ligan, derbi bat gaur ere, eibarrek, osasuna errezebituko du. oh, you. Duela larogo jurte, mila behatziun eta goita maseieko urriaren zazpian, Jose Antonio Agire lehen lehendakariak zin egin zuen Gernikako arbolaren aintzinean. Zer eragin ukantzen gertakari horrek eta ondotik etorriko ziren hilabeteek, eskuaregiaren historioan, bai lugalde autonomoan, nafarroan, bai eta ere iparaldian. Hori dugu aztertuko, aste juntako mintzalekuan gurekin izanen ditugu Mathieu Elgoien eta Josu Txueka historialariak, bai eta ere Itxaro Betar iparaldeko PNV-koa eta Mikel Epaltza apesa. Lehen Euskal Gobernuaren eragina, aipagai, asteuntako mintzalekuan astelen arratxan zazpiontan Euskal Erratietan, errepika, biara munean, errealitateari ba, diagnostiko erreal bat itxea, eta kasu honetan emakumen egoeran inguruko diagnostiko erreal, bat, erreal batetik abiatzea proposamen politikoak. Saioa iraola, amapola morea, asteazken honetan, arratxeko bederatzietan, euskal irratietan. Borroka armatua eta kartzelak liburuan Zurine Rodriguez eta Oiana Etxebarrietak aztertu dute Euskal Herriko gatazkan emaztek duten eta izan duten lekua. Asterteko gomitak dira goizberin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, putz, itzeta itzeta itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Eta Prentxan, zer berri tenore untan? Berria.eus webgunetik asteko Kataluniako prozesu subiranista, ipagai, Espainiako fiskaltzak, forkadeien kontrako kereila, abian jarridu, du, bezala, hauzitegi konstituzionalak, haintzineko astean egindako eskaera onartu du, beraz, fiskal nagusiak Kataluniako parlamentuko presidentearen kontrako zigor prozedura abiatuko dute. Bestalde, atxiloketak ere aipagai uh, bai berrian, eh, baita argian ere, gainagusi, egun ere sare sozialetan eh, Euskaldunen artean hainitz aipatu da, altxasun uh, izan atxiloketen gaia, agintearen aurka eraso egitea egotzita, aske utzi dituzte altxasun atxilotutako bi lagunak, gaur uh, igaro dira epailaren aintzinetik, eta astero aurkeztu beharko dute beren burua epaitegian gertatutakoa gaitzetxi erakutsi du Nafarroako parlamentuak eh, beraz argian ere eh, gain gusietan gelditzen da uh, aske gelditu direla beraz altxasun atxilotutako bi gazteak larun bat goizaldean Txilotu zituenak Guardia Zibilak sortzi pertsona gehiago identifikatu zituen atzo liskarrarekin zerikusirik dutelakoan. Bestalde paitegiak gaian eh, leitzan kamioi gidari bat hil zuen ertzainak amairu urteko zigora onartu du, hau ere berrian aipagai, hilketa itortzea aringarri gisa onartu diote beraz, a, a, a, A-amabost ah, ah, ah, autobian gertatu zen jazko ekainan hilketa fiskalak hogei urteko zigora oskatu zuen. Eta indarkeria matxista sailean, San Fermineketako bortxaketaren hauziaren instrukzio fasea bukatu du epaileak, Nafarroako lujalde hauzitegiak epaituko ditu beraz, imputatuta eta presonde giratuta diren bost gizonak. Gizonak. argian bestalde gai nagusi eta kaseta puntu eusen edota media bazken ere gai nagusietan da aieteko bake konferentzia aieteko bake konferentziaren eh, edukiak ez dira bete bost urte ondoren eh, gaurko data beraz uh, astakurutza tartuta bilan bat ere egiteko tenorea aieteko konferentzia egin zenetik bost urte iragan baitira astelen untan donostiako aieteko bateko jaurigian egin zen bake konferentzia eta bost puntu nagusi adostu ziren bertan bost puntu hoietaz beraz egiten du bilana eh, argiak eta hori loturik ere hainbat uh, eh, pundu bake konferentziaren eh, irudiak ere uh, Donostiako konferentzian batzitakoak uh, konferentziak utzi dituen ondorioak eta bar kaseta puntu eusen ere galdera hau egiten dute bake prozesua intzinatu da haiet bateko adierazpenaz geroztik galderazko ikurra eta bazken ere ber eh, galdera bainan frantxesazen. Beste gaietan uh, argian ere aipatzekotan hor eh, azken tenore hauetan edo azken horren hauetan gaina gusitzat emaiten duena errekale hor hauzoa ipagai errekale hor okupaziotik hauzo askerat eh, topatu.eusen reportaia edo bideo reportaia ikusgai da. Hiru urte pasa dira ikasle talde batek errekale horko lehen etxe bizitza okupatu zutenetik geroztik proiektu hainitz jarri ditu martxan errekale hor bizirik taldeak okindegia, emakume taldea, imprimategia eta bar dokumental edo reportai labur batean ikusgai dena hemen Eh, argiaren webgunetik loturik. Audientzia Nazionalak Napajaren gorpua bilatzea eskatu dio Estatu Frantsesari kazeta puntu eusen den gainagusia hemen. Eh, kasua behiz idekitza erabaki du beraz, hildo hartatik Napajaren gorpua bilatzea galdegin dio Estatu Frantsesari. Eta kardiologia zentroa, kapiokoa beraz aipagai ere baionakoa. Eh, media bazken akordio bat atxeman dutela CFDT eta zuzendaritzaren artean eh, langileen kondizioa ibigira. Eta zudeztekin bukatzen dugu prentsa zuli hau uh, eh, eh, lote garron eh, departamentuan izan da uh, lezafin eraso bat uh, ibiltari batzuen aurka eta beraz zudeztek egiten du galdera hau Mesfidatu behar ote da uh, eh, lezafinetaz eh, eta bestalde ere gainagoxietan zuduesten uh, eh, bordalen uh, burasoen izenak jakingabe sortu zen uh, emazte baten kasua Facebooken bidez bere ama atseman ahal izan duela beraz hemen istorio hau kondatzen du zuduestek Telebistako putz hutsa utz iratiko hitzapitz Hitz, apitz eta putz. Laster gure gomita, Liz Leizia uh, uh, Akitania undiko kontseilaria denak uh, egindu prentxorreko bat, atxalde untan, bere agintaldiaren uh, astapen honen bilana egiteko, beraz gurekin izango dugu, uh, bezonbait minuturen buruan. Anartean, lura taldea horretziste. Duela urte bat taldeak eh, arazi zuen eh, etenaldi bat egin zuela taldearekin inigo muguruza erizela eta eta jakinarazten du berriz abian dela iraila astapenan arazi zuen lurra taldeak ere berdemoran bideoklip bat sareban emaiten du Artu nire tristura orain zure are tú taldean zuten ginoen fene kantuarekin eta bideoklip bat sarean emaiten baitu hor eh, egun edo egun hauetan eta joit gira luja taldeak diela urte bat eh, jakinarazi e, zuen eh, be taldea gelitu behar zuela inigo muruza, muguruza taldeko kidearen eritasuna gatik bainan taldea berri zabian da iraila astapenetik beraz jakinarazten dute proiektu eta musika dokan kantu berriekin ere berdin hori, horre hori denborak erranen. Bostak eta broita lau orain gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Akitania handia abiatu da, dakizuen bezala eskualdeak eh, bere antolaketa berria, beraz, barneratu du eta uh, berdeen ordezkari ere hemen aliz leiziak gezar eh, dugu eta uh, eh, beprentxaureko bat egindu ahatsalde untan, hainbat punoiteko eta sustut bilan bat gurekin dugu aliz leiziak gezar ahatsalde honen. Ahatsalde honen. Ordon, behatzi hilabete, eh, be, berriz mandatu berrian eh, sartzen eh, zinela, eta beraz horren eh, bilana ere egiteko helburuarekin gaurko prentxorrekoa egin duzu. Orduan, Eme sortzi kide dira hor, berdeak, uh, Akitania hortan, eh, postu hortan. Horten lehenik uh, Akitania handi hori nola ikusten duzue eta aldaketarik senitzen ote duzue eta mugak justuki handitze uh, horrek ilan. Uh, bai, bon, aldaketa handia, hein? Eh, behar delaik eh, mutur batetik bestera joan, eh, bostehun baino gehiago kilometro badira, dira, Uh, hori bat komplikatia da gure, guretzat behar dugulaik uh, ibili. Uh, gero komplikatia ere uh, hiru politika desberdin baitziren hiru lehengo eskualdetan eta behaz behar dira horiek bat lehundu eta politika bat, bakar bat ere maiteko hiduetan, behaz urterat komplikatia. -hmm. bat komplikatia, pentsatzen dut ondokoan erresago izanen dela. Uh, Ainitz lan guretzat, eh, haute txientzat, baina ere uh, eh, langileentzat, uh, animaleko lana da. Gero, uh, bon, fresenalditik ere gehiosot uh, urgunu ibiltzen bai gira. Uh, gero, bon, euh, euh, politiken aldetik, euh, bon, adibidez Akitanean bazen uh, bai itxasua, bai mendia, uh, poatu xarantekin uh, itxasua badugu elgarrekin, limuzenekin badugu mendia eta laborantza elgarekin. bon, Ara, gauzak, uh, gauzak egiten dira, eh, elgarrikin bainan. Bon, komplikatio hastapena, beden komplikatio, gero, mm gero usatuko gira, eh. Horren, beldu jazen ere, akitania handi horrek ilan, uh, eh, behazkenan, lekuko problematikak uh, gutiago kontsideratzen altzirela, ikusirik ere muaren edatzea hori hori ez dut uste, ez dut uste, e, beti danik jendek urhun senditzen zuten eskualdea, eta hori ez da, hori ez da handiatzen uh, e, sigur, eh? Baina, uh, lurraldeko bon, halare, uh, halare, uh, lujaldeko kolektibitatei, uh, kolektibitatei, Eh, Kolektibitate dik eh, hurbil dira halare, eh, beti ahemanetan dira elgarrikin kolektibitateak, eta ez dut uste uh, kandian kambian baden alderdi ortaik. Eh? Mm Hor, -hmm. berden aldetik, uh, bi presidenzia orde baditu zue, akitania handi hortan, uh, transizio energetikoan eta biodibertsitatean. Eh? Hala, oekuan deliberatu dugu uh, galde gitea uh, eh, guk uh, menperatzen. Beste gaietan ere, eh, menperatzen ditugu, eh, beste gaiak ere, izanik ekonomia eta beste. Baina, diferentzia da, horietan guk behar da eta behar bat, gira, gerio menperatzen dugula, hobeki menperatzen dugula, aspaldian lan egiten baitugu ere horietan. Bu aspaldian lan egiten baitugu ere horietan. Bai. Eta hortako ditugu horiek galdegin, eh, galdegin eta eta ukan, eh? eh bai. presidentordeak eta bai eta ere eh, delegazio batzu uh, horiekin nahi direnak. Eta hor kasu horietan, beraz, proiektuak zoin ituzie? Agenz regional de l'energi deitzen den egitura bat, horren egiteko proiektua baginuen eta unsa abiatzen da gure proiektua. Egin baita agentzia hori eta guai eh, zuzendaria ere izendatia, guai butxetak beharko dira distan dena uh, uh, ukan, horren ahazteko eta hortarako lan egiten dugu. Eta horrek, eh, horrek eh, lagunduko ditugu gu eta ere beste, eh, beste beste kolektibitateak uh, eh, eh, proiektu ere maiten eta transizioari buruz. Hmm. Eh, bestalde, uh, gaietan ere justuki berden eta ekologisten uh, gai bat dena, hartzaren ber sartzea edo ber integratzea mendietan, hortan ere akitania uh, handian, uh, asmo bat baduzue eta zerbait defenditzena? Ebe, akitania eh, behi horrek, uh, boska du uh, uh, behiz ezartxapideen uh, Eta guai, uh, gure, gure lan partea egin dugu, guai estaroari da bere, uh, bere responsabilitaten hartzea. Ados, hor beraz, eh, zuek definitzen duzu hartzaren er-, berintegratzea. Uh, justuki, eh, hori uh, loturik, laborantza arloan ere leku garrantzitsu bat duzia akitania hortan. Ez bai. da kontradikzioan laborari eh. eta hartzain bat zuek eh. justuki uh, duten eh. beldujarekin? Ara, uh, komprenitzen ditut uh, hartzainak, eh, ez da enizten kontrari, baina berek dituzten E, problemak ez dute ikusteko ikartzarekin, beste problem batzu bat dira, denbora berian behar dira denko problemak kopondu. Uh, e, Baina ez da hartzaren falta uh, ez da dira untsa momentu untan. Mm. Ez desberdin dira eta, eta denbora berian behar dira entzina zidia hor eh, bestalde uh, be, zu euskal autetxia izanki ere, aliz lehizia gezahar, eta uh, justuki laborantza ere handie zentu uh, lan bai. egiten duzu, bera ere kontseilari baita, sozialistekin bai. aurkeztu baitzen, uh, abertzalea dena ere, zu ere posizionatu zira usu euskal problematikei begira, orduan hor akitania handi hortan proiektuak baute dituzue, elepa ere uh, be plantan emanen da, uh, mhm. hori dena lantzen ote duzu eta zer uh, proiektu elbururekin? Bat ere ez. Jakizazu eskualeria eskualdetik <laughs> biziki urgun dela. Eta ez, uh, egia erraiteko uh, um, tokietako uh, uh, arazoak edo eh, gauzak ez dira eztabaidatzen eskualdean. Mm -hmm. Eskualdean eztabaidatzen dira uh, eh, esta, uh, eh, Eskualdeak, markatu <laughs> ulala estatuak ez, eh? eskualdeak eh, antolatzen dituen gauzak bakarrik. Beaz, eh, ez da sekulan, eh, ez da izan eleparen inguruan, ez da gero eskualegiari Eskolegiko um, baket prozesuari buruz izan dira uh, guk ere man baititugu, mozione batzu edo gola, baina uh, horiek dira, e, ara, mozione bat ere maiten dugulaik, egun hartan bozkatzen dute eta gelditzen da hortan. gero ez dira, ez da, ez da baidatuak ez gai horiek, bat ere. Eta garraioa, biztan dena hor, eh, be eskualdearen eh, problematiketan eh, sartzen dena, garraioa eta uh, treina, horroit gira beraz berdeak sartu zirela, edo berdean laguntzarekin, ere sozialistak uh, sartu zirela, edo buru eman zirela juzetekin uh, akitania handi hortan, negoziazio baten ondotik, eta hor erdian zelarik abiadura handiko treina, abiadura handiko treinaren kontra dire direlarik eh, berdeak, eta hor, uh, eh, Rusetek erran zuen, etzuela diruztatuko. Bai. hor eh, duen, abiadura hondiko treinaren aldetik, ala ere uh, borroka bat emaiten note duzie, akitaniaren baitan, uh, gelditzeko proiektu hori, eta Rusetekin uh, hortan lantzen ere? Hor uh, lantzen momentuan ez. Gu zaigira, uh, sekula deliberazio bat eh, ateratzen bada uh, hori buruz, ordean gira sartzen uh, ahemanetan. Mm Ara, momentuko uh, eh, aigira hor, eh, bon, guai baitira erakitzen gauzak uh, eh, budjetari buruz ondoko, ondoko urtearen zat, eh, le, le decision modifikative, guai dira, ordean horietan aigira guai gu egiten hurbiletik zer baden ikusteko boskatzen ditugunez zala ez. Mm. Badu posizio mm, indartsu bat, justuki berdean eh, taldeak hor, akitania handi hortan eta bere, be, zakit, kakotzen artean beto bat ere pausatzen da, abiadura handiko treinaren kasuan, adibidez? Ordean, eh, eh, sozialistek ez dute gehientasuna gu gabe. Hori da. Hori biziki importanta da gero gai batzutan ukaiten dute beti uh, eskuinaren edo zentroaren sustengoa, eh? Mm -hmm. hori botz bakots ikusten da. Mm -hmm. Hea pizua badugunez ala ez. Mm, ados. Ondoko pausuak, zuretzat aliz lehiziak ezar, ondia hortan eta helburuak mandatu honentzat zein Horten e, ni e, e, laborantza laborantza batzordearen president gisa da ezabaidak haintzina aztea guk nahi dugun laborantzari buruz. Ez dut podere jaundia salbu ere maiten dituz tala, ez da baita batzu uh, eh, gaurek hautatuz uh, gaiak, eta, eta hortan uh, kondatzen ahaldut uh, Agni sustengoaren gainean adibidez. Mm, guk nahi dugun laborantza gaiten duzularik, zer nahi duzu? E, laborantza irango ja, etxalde tipiak, uh, hemen, hemen uh, dituzten, bo, ba, laborantza biologikoa biztan dena, eh? hori, eh, hori ginuen gure akordioan uh, laborantza biologikoa eguneko gogoierat ere maitea. Eh? Mhm. Eta hori agian lortuko dugu uh, pario edo desafio haundia da. Bainan hortik kanpo ere, eh? ez dira laborari guziak biologikorat eh, pasatzena legun batetik bestera, komplikatia da, badakigu, behaz eh, eh, bultzatu hemengo, hemen eskolegian uh, ere maiten den laborantza mota, eh? txalde tipiekin eta ahalbezen laborantza iraunko ja. Ados, eh, ebe horrekin agurtuko gira, erran bezala liz lehiziagezar, gurekin eh, bai. nuen, eh, gaur beraz behatzi labeten bilana egiten baitzuen, eh, prentsaren beraz kontseilaria dena akitania handi untan, mil esker. Mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Borroka armatua eta kartzelak liburuan Zurine Rodriguez eta Oiana Etxebarrietak aztertu dute Euskal Herriko gatazkan emaztek duten eta izan duten lekua. Asterteko gomitak dira goizberin. Utsimandoka. Utsimandoka. Astehuntan utsumandokan Charles Bidegen jinen zaikula eranaldi batekin NASA gaintitu. Nostenka entzuten dut, ja, hau bat hastiel delait, NASA gaintituko dut. Zertako independentista ernanin eta ez baiunan, peio etxeberrian txarten lanai bermatuk, Frantzia irautza betian delaik, zertan dugu Espanya. Espainiak eh, Frantziak hartu zuen birbidea hartu zuen ere, absolutismoaren bidea, baina ez ahakasta berdinarekin. Izan dira absolutismoaren teorizatzaile batzu Espainiak estatuan, baina Frantzian ez bezala, ez dute lortu. Eina haute txamendin kantagintzan, bidez bide kantoia teknika bat amodiozko kantoien niabiltia geho. Kantoe abertzaleaguak sartzeko. Lagaldekin beti, hasten gintian, amodiozko kantu batzutaik, eta gero, poligino, poligino, kresendo joiten gintian, azkenean, agiki, abertzale, eraite. Eh? gure etzaile garen ezaketek, pozoina hola, injektatzen gindila. Utsumandoka, aste hartez, zazpitan, astizkenez, lauetan. Utsumandoko! Txumanduka beraz, bihar eta nik ere bihar arte gaitan dautziet, itz eta putze emankizuna hortan bukatzen da, baita gaurko. Eta bihar, bostak eta seak artean, elgarrikin izanen gira usaian bezala, eta gainera berri zentzutalko ze, hostilalean utxegin bain baduzi kantu bat, eta berri zentzuna baduzi ere, eh, makizue euskal ikatzen zate espresuki laguntzaileak egiten duten kantua bihar berri zere entzungai, eta beste gauza, hainitz, nitz seiak euskal igatzitan.